mwaramutse mwiriwe inshuti bagenzi bakunze ikiganiro uburundi buraririmba ikiganiro gikunze kuvuga ku iterambere ry'umuziki w'uburundi bidafatiye kuvuga ibikorwa ngo umuririmbyi ngo afise ngo yashoboye gukora ibi ngo ariko akora ibi ngo yipfuza gushika kuri indoti iyi oya duhamagara umuririmbyi kugira ngo ashobore gusangira natwe ijambo aba yaduteguriye atwigisha hanyuma mu buhinga bw'ibyo musaza afatikanije n'abariko barimenyereza hariya muhunga bw'ivyuma mu mwanya tuza kuronka amazina yabo batangwe no kumenyera no kumenyereza ego John Habonimana twameshe ko uno munsi tuza kuganira ku vyerekeye amajambo dukunda gukoresha tutamenya ego yitwa featuring na collabo mm. ugasanga umuririmbyi Eh, umwe byakunda ah, gushika asanga abaririmbyi bameze nk'abapfa indirimbo kandi byitwa yuko baba basangiye ico gikorwa mbega featuring niki collab niki irangwa niki yogenda gutkugira rero dushe gushika eh, ku vyumviro namwe muza guterera twatumiye umuririmbyi musanzwe muzi yitwa Peter Niyo turamuha ikaze muri studio za Radio Isanganiro Eh, nanjye ndabaramukije christian ndabaramukije n'abarundi bose turashimye neza kwera ko witavye buno butumire ugaza gushobora kugerageza kutuhereza intererano y'iwawe mu byo utahura kuvyerekeye collabo featuring eh nanje ndabashimiye kuba mwanyiyumviriye ibintu abaririmbyi benshi bakora Eh, ntigiki baduteguriye ego uh, christian avuga yuko uh, muri kino gitondo cyangwa nk'ejo ku mugoroba ariho umuririmbyi yaramaze iminsi aza hano mu kiganiro wikende ni gute atubwira uh, ibijyanye n'ibiteramo ariko ategura rero ku munsi w'ejo niho ibiteramo byarangira nkaba rero narashoboye mu kanya uraza kutubwira ingene bimeze twabanza gusaba imbabazi twabibwiye abakunzi ba kino kiganiro ko tuzobabwira Eh, ingene imyiteguro ya isanganiro award eh, kuvuga itariki n'ahantu mugabo nubu nibaza yuko ah, muri ino nzu nyine ah, tuzofata akaryo cyangwa umwanya ukwiriye wo kubwira abakunzi b'isanganiro awadi mhm. ryari isanganiro awadi izoba mhm. amatariki n'ikibanza nibaza ko muri ino nzu tuba tumaze kubimenya nabyo ibibazo byinshi baguma bibaza bati mbega raba aho eh, yo yageze isa jamara mm. aguma atera imbere raba mukobozi turaba enjoni ngira uwuzokurikira bibazaza abice bigacika tudatevye rero tubwire dukurikire ego me uh, ku munsi w'ejo niho nari mu giteramo c'amasezerano uh mhm. kandi akaba yaratubwiye ko mu vyo ariko arategura vyihuta ari ari album yiwe nshasha igiye kuzosohoka vuba amasezerano nkaba nibutsa abakunzi b'umuziki yuko ko ari umuririmbyi yakuriye mu rusengero akaba abenshi bari bamumenyereye nk'umuridero mu rusengero ariko bakavuga ati ngiye kuririmba je nyene ngiye kuja habona abakunzi b'umuziki bamenye bambone yaheruka ngaha muri weekend gute yatuzaniye ifoto nininya yerekana akivuka yego nka jewe eh, uretse ko ndirimba muri eglise ko ndashaka gukora cyane kuri carrière solo nkuko namaze gutangura rero ubu ikintu ndiko ndakora ndiko nakora album yanjye album sishaka kuvuga izina nzorivuga ariko ni album izo ifise indirimbo cumi na zine ubu nkaba amaze gukora indirimbo zishika munani nkabasigaje indirimbo zitandatu ndiko ndakora kenshi ntivyoroha kubera uburyo butaza ububona bwihuta kuza ariko nibaza ko uko imana ikiranyugururira uburyo nzobubona abantu bagashigikira iki gikorwa mu minsi iminsi mike iri imbere nzosora album yanjye kandi benshi baramaze kumva indirimbo zanje nibaza ko indirimbo nziza ko nanje numva so indirimbo numva ko iba yamfashije kandi iba yagize ico ikora ku buzima bwiwanje twita rero ya dusanga mu kanya imbere y'uko tuhashika tuba twabibabwiye eh, umuhererezi wa isanganiro award yimutse avikarus agenda imuyinga kugira eh, icyo bita Studio d'enregistrement ni inzu yugukoreramo indirimbo akaba rero hadusanganire ntakidakora kugira ngo abana batwaye isanganiro gume ibashigikira mbiga murashaka kumenya iyo studio iri kandi uwo muririmbyi amaze igihe ariko ariga ivyerekeye ni kubera ni ni indoto y'igihe eh, kirekire mugabo mbona ko ubwa mbere yari indoto yanjye yari yatanguriye kuririmba hanyuma rero kubera ni next kubera ko nongeye ko kuko nasanze ko ukuririmba gushyigikirwa na record urundi rugezo eh, urundi rugezo warasumye ubundi bwenge bushasha hariya eh, mhm. ego nagiye nisununura wakanyura ikatagurutse n'ikamenya iyo bweze oya n'ukuri kw'imana yego hanyuma umuntu aravye arabona ibicapo vyiza ngaha urabona akaru kameze kerekana umuzike kandi kitwa sound ni kuvuga yuko utazogira nuzogira ama ni sound gusa eh, ni sound ariko nyuma ndibaza ko nzogira eh, next level ya ya ya video eh, hanyuma tubona turabona inyenyeri zitatu z'igihugu wewe nk'ibi bisigura Ah, ni ukuvuga ko ubumwe ibikorwa amajyambere nicyo mhm. nicyo kivugo cy'igihugu cyacu kandi nicyo cyategerezwa kuranga uburundi mhm. kandi umuntu wese afise ubuntu ikintu gishobora gutuma ashobora gushika ku iterambere nuko ategerezwa kuba afise abo bafitaniye ubumwe none bihuriye he na studio yawe eh kuko studio yanje ikorera mu gihugu cy'u Burundi eh, kandi ije kugira ngo ishobore guteza imbere ibikorwa by'abarundi abava eh, ngaha nyine muri eh, karusi n'abandi bava ingozi bidashobora kuborohera kugira ngo bashobore gushika ikarusi cyangwa bashobore gushika n'ahandi mugabo iyo ngiye muri muri hajya muyinga ni ko mba norohereje abatari bake enzo tubwire neza na neza abayikeneye isanga hehe urumva wowe wowe uri umwana w'isanganiro ashobora kugira publicity uko ushaka uko wipfuza imyaka yawe yose kubera ko uri umwana w'isanganiro tubwire ego abashobora ku abakeneye studio neza na neza ni kuri top one aho imuyinga nyene imbere ya parikingi y'izija ingozi n'izija mu ikarusi mm niho iri baca babariza aho bita kwa mango aho e, niho bashobora eh, kudusanga ndamubona mango yamye akorana bayo ya kera bakira abana batambara hamwe nayo mukoze ikiganiro aca imyaka myinshi hanyuma tashaka kubaza ikibazo cya nyuma gikurikira n'icyo cya nyuma nta nimero do kontakite wotanga kugira ngo abatahazi ari ibibazo bashaka kubaza inyuma y'ikino kiganiro bakwibaritse nta kibazo barashobora kundondera kuri nimero ya mirongo itandatu n'icyenda mhm. mirongo indwi na kane mhm. ngira umutumire w'iwacu aratwihanganiye gatoya kubera ko amakuru y'uwatwaye isagadura waduteze kuyagira maremare si byo ga eh, ntitube nka wa mutwa atihera ko mugu eh. nuko rero turagarutse muri studio za radio isanganiro tubamenyesha yuko dufise umushitsi witeka aza kutwigisha ku byerekeye ingene abantu bakora indirimbo bari hamwe ivyo bamwe bita featuring mu nyuma naza kutubwira ico eh, collab bisigura ivyo vyose kwari kugira ngo abaririmbyi bariko bariyumvira kuzokorana n'abandi bamenye ico gukora hanyuma nibamara kukimenya eh, bacumvikane ko kugira ejo nikize gitange amihari nko bavyita cyangwa ngo gitere ingorane akaba rero muririmbyi yitwa Peter Niyo izina ryiwe ry'ukuri ni Peter Niyo nyene featuring abashatse kuvuga iki ya umuntu avuze featuring ni ni ijambo ry'icongereza eh tugerageje kugisigura mu kirundi ni no kurondera umuntu no kurondera umuntu mm-hmm. eh ni ukuvuga ni igikorwa shaka ko hari umuntu nurondera akamfasha akagufasha mm. eh. mbega umuntu amwiyumvira kubera iki E, mbo biravana biravana biravana kwanza ah, hariyo umuntu urondera uwundi bivanye na n'izina afise mhm. ushaka yuko nk'uko wavuze ati agufata ukuboko mhm. kugira bavuze ngo ngugikere ugiteye umugere umucunguruke mhm. mm. eh, ni ukuvuga ubuzi ati afise ahakomeye uku afise fani imeze gutya afise public imeze gutya mm. ngerageje gukorana nawe gutya baba fans biwe canke baba kunzi biwe nanjye barashobora kunshyigikira mm. urumva ico ni kimwe hakaba nundi avuga ati reka nkorane featuring nujya kugira ngo nanje nahora naramenyekanye nyekera hanyuma nyuma biza e, gusa nibimanuka ujya ni wari kuri hit niwe mm. agezweho nanje arashobora gutuma nanjye mbyuka mm. no kuvuga featuring ninagenda muri ajya ma irido reyiniyo hariya ava benja ngo indirimbo ziwe yamaze kumenyekana ni nk'ibyo nyine byo kuja mu makungu eh nivyo nyene kubera ko udufatiye kuri rya ndirimbo jewe narayumvise ujya umengo uyu sinzi kirima ririmba ujya ujya benja kirimo cyari wabo cyari wabo no kuvuga eh, ngo ni wacu atangura kwandikwa ni wategezwa kwandikwa mm. umva hagize nk'uwihenda agahera kuri iryo zina ry'uwo wundi wa kabiri ukavuga ngo janti featuring Peter Niyo ubu abantu baca batahura ko ari indirimbo ya janti ari we yahamagaye Peter Niyo eh, umva twohamagarira yuko abaririmbyi eh, ibyo byose baza baravyitaho kugira ngo ni igikorwa mwaronderanye mwese mm-hmm. ndashobora kugitangura ari jewe mugabo indirimbo ntisigwanjye nkavuga ati je ndafise ide mm -hmm. turashobora kuririmba ku bintu turavye nk'ibihe igihugu gihitiye mu tu mm -hmm. turashobora kuririmba kantu duterereye mhm. cy'amahoro okay nkaca mvuga nti Christian Savier mm -hmm. ari fort ku bintu vya ma by'amamelodi mm -hmm. urumva kanda ya Christian Savier mm -hmm. e kanda muronde ya Gentil mm -hmm. e kanda muronde ya Kanaka mm -hmm. urya ara, arazi kwandika arazi gupanga ama feelings ikintu nk'icyo mm -hmm. tukicara hano hamwe mm -hmm. uje nkaca mvuga ati je nafise ide mm -hmm. ide featuring big fizo indirimbo ni yabajya abakobwa ni yabajya ah. abakobwa ah. none ko yaje kuririmba ino ibujumbura yari inzira yo kuyibasaba ego je ndibaza yuko bivanye n'imigenderanire y'ubucuti sinibaza ko Fariazi arabizi arabitawe n'umu mm. artiste yakomeye wa kera aramenyereye ndibaza yuko kugira ngo agere igihe cyo kuririmba mu ma concert maki nuko yabibabwiye abati mm-hmm. ebana bamenye ingene batatura eh, amatati hey. mu busanzwe eh, Christian uh -huh. n'ubusuma Eh, ni ubusuma mugabo ubu twebwe kuko wa mugani nyine amategeko tutarabona wayatangiye guhana ku aparitire y'ibyo hmm. eh, bataritwara eh, cyangwa bataritwara benshi hmm. tubicisha kuri media ugasanga harabaye amadeba iki ugasanga wowe washimye gusa gutanga umuco arorike n'ikintu ushobora mugabo ntuce wirata eh. aravuga ati Peter niyo arafise ijwi special iyo ariko araririmba uruva akantu gapika ukumva icyo bita originalite mu ijwi ryiwe urumva nawe nyene ntapfa wo yemereye eh, eh, eh. kuko nanjye ndibuka yuko mm, igihe turi muri studio mhm. eh, eh, naramubwiye ati ebana eh, vraiment duhegeje merci sana mhm. urakoze amamuca muca he kuri ribabe oya aca oh, ati jewe si ntiwe kuranshimira kuko siwe watumye dukorana indirimbo mm. ahubwo igikorwa cyawe nicyo cyatumye nemera gukorana nawe ego nuko mbona telefone ya SMS biko biranka abashobora kuba bafise WhatsApp batwandikire n'aba babiri bafise icyo bashaka guterera mu cyumviro canke ikibazo bakubaza bogira kuri 76 eh 209 140 76 209 sakarante bitari niba ari ngabwira abishure ah, canke muhe intererano canke mukaterefona kuri mirongo na kabiri mirongo na kane itandatu na gatandatu busa kabiri badushiremo akaririmbo kapita niyo mukumira amate sinzi ko hari akaririmbo ako kitwa gute ako ni rwawe iyo ni indirimbo ya yoya uno munsi nitwo turavuga kuri yoya ba eh, iyo yitwa gutegura mariage pipi ah mariage pipi mu mwanya rero uca turondera akaririmbo wagezemwo featuring kugira twumve abo mwaririmbanye duca tumubaza ikibazo ciye nk'uko yaheje kwibaza ego mugani wawe ni birebire ntitwobimara muri kino kandi hasigaje iminota mikeya ngo turangize none ku bwanyu kugira ngo ibintu by'amafeaturing by'amakorabo bigende neza ubona hakwike ya ikintu cyama collabo kugira ki surtout collabo ntangorane ikunda gutera mhm. eh, na featuring nizo zikunda gutera ingorane d'abord kwanza nuko abaririmbyi twosonerana mhm. ugasonera igikorwa cya mugenzi wawe ugasonera uwakurondeye n'uwaguhaye ijya valeur mhm. yo kukwereka rega gushika nk'indirimbo ukabuzi yuko ari indirimbo isanzwe hanyuma umunsi ugacurumva irahitinze nka kujya kwa indoro hari ico bita scandal ibyo nibindi bintu nabyo tuzoza skendo mu ncamake gato yabwira ngo hari nayo batemeye ikindi gihe eh. skendo ni iki mbo hariho umuntu agira ikintu kiri negative mm. kugira avugwe gusa kugira avugwe ah. gusa ugasanga hari umuntu yahora agira ibikorwa byiza by'uburirimbyi agaca ajya ngaha agakubita abantu ndabyiyumvira nkabura umufasha kuraje ya je ndabashimiye eh, ibikorwa ni byinshi biri inyuma nzo nzobimanyisha muri siza eh, hanyuma ukeneye gukorana nanjye uraca kuri Christian Xavier wogira eh, ukwegere ati bite murakomeye jewe ndi Richard mu mugamba mumbarize ko araririmbana merci beaucoup je nibaza yuko navuze itiyo bukoresha kuko urumva ari mu rutana urumva ntibyoroshye mugabo waciye kuri radio sanganwe canke kuri science nibaza yuko kundonka byo babyoroshye ego abaje batwandikira ni benshi cyane ubu rero barataga kutwandikira ari benshi ngahandagowe mu kanya mugabo twashaka kukubaza akajambo kanyuma ushikiriza imbere ko tugira indirimbo zitanu abaririmbyi batanu na John Habonimana ikiganiro cy'amagiha akaryo abaririmbyi b'abarundi eh, kugira ngo bashobore kumenyekana bamenyekanishe n'ibikorwa byabo haba aha mu gihugu cyane eh, mu makungu murazi rero bama babasavye ko mubafata mu mugongo mugira intererano yanyu haba mu vyiyumviro cyangwa haba mu buryo muri vyo mbere twakiriye akaba rero ari umuririmvyi amaze eh, kumenyekana naho ataragira kure cyane ariko kandi agikeneye uh, ubuzima bwawe bw'umuziki bwaranzwe n'iki n'ibihe bintu uvuga umaze gukora mu muziki bo ibintu maze gukora mu muziki ah, bwa mbere hoho narakoze naragize ibiteramo naho bitagenze neza cyane bitewe n'uko nabuze abamfata mu mugongo mugabo narabona yuko mfise abafanze eh, mugabo naho ufise abafanze uba ukeneye ugufata mu mugongo eh, ibiteramo narabigize hama naragize n'amahiganwa ndibaza ko hariho indirimbo y'iwanje y'amatora nari nakoze mu gihe cy'amatora eh, yarabaye mu ndirimbo zitanu za mbere mu gihugu cyose n'ibyo hamwe n'ibindi byinshi none ga Abdul muri kino gihe mu bikorwa byawe uh, n'ibihe bintu uri kurakora uh, wibaza yuko bishobora gutuma umuziki wawe utera imbere mbo uh, nagomba mvuge ko muri iyi minsi hari ikintu nakoze uh, narashoboye kwegeranya abaririmbyi bashika ku icumi na babiri Eh, bava eh, mu ntara ya bubanza turakora indirimbo yitwa twarababaye ijyanye n'ibihe uburundi burimo eh, hama ubu naho nkaba ndiko ndagerageza gukora izindi ndirimbo mugabo uburyo buracyari ingorabahizi ah, nkaba nagomba kuvuga yuko nifuza umuntu yo yomfata mu mugongo kubera aho nshika ndabona yuko uwo mfata mu mugongo jewe nokora ikintu gikomeye rwose mugabo uburyo nibwo buca bungora mugabo womfasha kandi abantu ntibiyumvire ko kandi ndazi yuko ndose umuntu afata mu mugongo nogerageza gukora ku buryo ntamutura hasi eh, ni ukuvuga inzira z'umuziki zo kudandaza inzira zirahari zirahari eh, abantu barazizi Eh, abantu ntibasigare bashimvira yuko umuziki ari ibintu byo guhararanganya gusa cyane by'abanywa-tabi ubu n'ikintu twakora nka bizinesi tukunguka tugateza imbere imiryango yacu n'igihugu cyacu none nk'abifuza eh, guterera ibyiyumviro cyangwa naho eh, ushobora kuguha uburyo kugira ngo ubandanye utera imbere uretse bagutora gute mbo jewe ugomba kumfasha Eh, bwa mbere hoho mba ngaha bujumbura eh, nkorera ngaha muri ville nimero y'iwanje ni 79 hanyuma agashimwe ndakaronka mu bandi nagiye mbandanye nkora imiziki kenshi ndakora imiziki itanu mbega nta biteramo byo washoboye kurangura je kweri nta giteramo na kimwe nigeze ku kumva z’umwanya kubera nari umunyeshuri we n'ubu ngombe mbe mpegeje kaminuza y'u Burundi uno mwaka kweri kumvo z'ivyigwa sinigeze nja mu biteramo gusa nakora umuziki kandi uwo muziki nawe ukora nshaka kurondera amahera kandi ku musa ingorane nyamukuru yari uburyo hanyuma nagendo nk'abandi bagiye baramfasha adomix yarankoreye umuziki wanje neza kweri niwe twakoranye none nk'abandi bantu boshobora guterera ivyumviro canke baguha ubundi buryo ukabandanya ukamisha boshobora eh, gutanga nimero kugira ngo bakurondere okay barashobora kuntora kuri 68 009 745 hiro jubaho ngeze ndahakesha imana mu byo nkora byose ubu si nkikira umwana eka naho bicamwo rimwe nkatirigana mu buzima siko kamere sibyo namana yap hiro from kn ego murumva yuko ahagiye kuturirimbira rero kandi eh, afise n'ijwi ryiza kandi birumvikana ko aramurimbye ariko aratera imbere eh, mbega mwotubwira n'ibyo ari mwatamye kuririmba jewe muko ntangura kuririmba kwanza natanguye gukunda na umva amfete na numviriza abaririmbyi ngene baririmba kuko je narakunda kubona abaririmbyi ariko bararirimba mu bisanzwe jewe studio natanguye kuririmba muri 2013 2013 niyo natanguye gushyiramo ijwi muri studio ubu mfise indirimbo zingana ubu mfise indirimbo zitanu imwe niyo maze kuharojisitira muri studio izindi nazo ziracanditse ziracaranditse kubera bivanye ku mvu z'amafaranga urumva mbega kugira ngo ushobore kurimba neza gutyo byavuye mu muryango cyane uh, wagiye urumviriza uh, utundi turirimbo tw'abandi baririmbyi mfanya gusa ari ukubwira nakunda music umva mu muryango ntawe dufise aririmba umva ko je narakunda kumviriza music numva biranyinjiye urumva n'ingabirano nihatari ubu nibaza yuko abana bakwita tonto nabo badushobora bakunda umuziki cyane kubera ko mu muryango bazabona uri kizigenza yes ibyo biri imbere kabisa nabyifuza kabisa kunterefona ukantera intege cyangwa ukagira ko wumfasha byofasha cyane nanjye imbandanya ndabashimira sana abaririmbyi batanu indirimbo zitanu Ego mere muravyumvise uwundi muririmbyi rero akaba rero ari umuririmbyi wa nyuma muri kino gice cy'indirimbo zitanu nawe rero atwidondore atubwire amazina yiwe y'ukuri hanyuma atubwire eh, izina baba bamwita uh, kujanye n'umuziki hanyuma aci atubwira ryari yatanguye kuririmba je nkuko bisanzwe ku mazina y’ababyeyi nkaba nitwa Nkuzimana Hermenegilde ariko uh, ku izina ry'umuziki nkaba niyitwa emirayiti nk'uko bisanzwe nkaba natanguye kuyumvira yuko nujya mu bintu by'umuziki mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda mu mpera zawo ariko nkaba ntanguye gusohora kujya kuri sitidiyo muri uyu mwaka wa demire seze ego tubwire ibikorwa umaze gukora umaze gukora indirimbo zingahe byagenze gute je mu bisanzwe nkamaze gukora indirimbo zibiri imwe ikaba yitwa hinduka iyindi nayo ndagiye hanyuma ubuzima bwawe bw'umuziki bwaranzwe niki ukunda iki mujanye n'umuziki je mu buzima bwanje bw'umuziki bwaranzwe n'uko nagenda nshya kubera Jens Nsengera muri Gatolika narabaye umukorale nza ndumviriza indirimbo z'Imana narakurikirana n'indirimbo z'abasitari ukuntu bagenda baririmba nkajya no kuraba amakonsere ingene bategura n'ingene baririmba nicyo cyatumye nkunda umuziki hanyuma biratinda birangira mu maraso gushyikaho ndabyiyumvamo ubu ufite indirimbo zingahe mfise indirimbo zibiri nizo maze gukora nk'abantu bifuza kuguterera ibyumviro kugushigikira boshobora gutora gute yewe bontora kuri 71 075 wisawiti canke kuri 75 587